Cafetería Kaixo, kaixo bego, ze, ze moduz pasatu Ba, oso gaizki pasatut. Ui, eta ze gertatu zaizu, ba? Bueno, ba, nagusia nirekin azarratu da. Ah, bai, ba, Ba, bulegora berandu iritsi naizelako. Sortzietan hasten naiz lanean, eta normalean gara iziristen naiz. Baina gaur autobusa galdu dut eta sortzi eta erdietan iritsi naiz zer eta ronka hundia edo... Ba, ba, bai, desentekoa. Ba, ba, pasako. Hori. Bueno, bego. Bai, eh? bai grazie. Thank you.